šeitanu rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i poštovane sestre, večeras je posljedna subota ovoga mjeseca i trebalo je molima da drži predavanje. Mi smo opet dobili našega musafira, eh, magistra Hafiz Muhammed Efendi u Poršu, pa ćemo njega večeras toku rado sašla kao smo i do sada i zato ja neću ni imati drugog uvoda, osim ovo što sam rekao, da ga Allah Čelešanu nagradi. Da ste mi obatali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد ponovo smo Allahovom milošću u ajetima Allahove časne knjige Kur'an Kerima kojima se duša napaja i za kojima fitra i čista istinska priroda čezni. I zato muslimani su živi i musla, muslimani žive ovom knjigom. أفمن يعلم أنما أنزل عليك الكتاب كمن هو أعمى Zar je isti onaj koji zna da je istina ennema unzila alejke kitabu min rabbik da je istina ono što je objavljeno tebi od gospodara tvoga والحق كمن هو أعمى kao onaj koji je slijep, koji pored svojih očiju ne vidi, ne mogu biti isti. La jestavun, alhamdulillah, bel ekterovom la je'alamu. Ne mogu se nikad izjednačiti. I hvala Allahu kad je tako. Ali većina ljudi ne zna i nije svjesna toga. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس منوكي جنة إيود اسمه ذا جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها لما يسلسع علون نسرة يونيما ولهم أعين لا يبصرون بها إيما يؤتي كيما نبدي ولهم آذان لا يسمعون بها i imaju uši kojima ne čuju, ulaike kel en'ami bel hum adal, oni su kao stoka i još su gori. Oni vide ono što ne treba gledati. Oni čuju ono što se ne smije slušati. A ono od čega bivaju živi i čime bivaju živi, toga se odričuju. I zato su oni slijepi pored svojih očiju. فإنها لا ebsar, الأبصار ولكن تعمى القلوب التي fi الصدور i ni ne bivaju slijepe oči, već bivaju slijepa srca koja su u prsima. U suratu Al-Furqan, suri koja rastavlja istinu od neistinu. Haram od halala. Koja rastavlja ono što valja od onog što ne valja. Ono što dolikuje čovjeku od onoga što ne dolikuje. Suratul Furkan od Mekanske objavi. Objavljena u najtežem periodu života Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem i njegovih ashaba. I ne bez razloga sa ovim i ovakvim značinima. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا neka je uzvišen onaj koji svome robu objavljuje furkan, to jeste Kur'an, ono što rastavlja istinu od neistine, li je kune lil alemine nevira, da bi to bilo opomenom svim svjetovima. Rekli smo kako opomenom svim svjetovima, kad jedna mala šačica muslimana u Mekki nije sigurna za svoje živote. Kako ova objava da bude opomenom svim svjetovima? Rekli smo da je to kuranska muđiza, da je to gajib, da je to jedno veliko čudo. U tome vaktu i u tim uzlovima da Allah uzvišeni objavi svome Resulu, alaih zato je selam, i maloj skupini vjernika uz njega, ova knjiga to je opomena svim svijetom. To znači proširit će se ovaj islam i nemojte da vam je teško zbog spletkarenja tih mušlika koji vas zbog vaše vjere provoni. To je opomena svim svjetovima. Pa nam kaže Resulullah alaihi sallatu wassalam kaže لَيَبْلُغَنَّ أَمْرُ هَذَا الدِّينِ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ Proširit će se ova vjera koliko se širi koliko je istok i zapad. Dokle doseže istok i zapad. El lejlu ven nehar, noć i dan. neće ostati ni jedna kuća, ni u gradu, ni u selu, a da u nju islam neće ući. Ma jebka bejtu weber, vola meder, illa odehale. Resulullah, alaih sada vaselam, dosta je trpio i podnosio, i njegovi ashabi. Pa kada hijđru učiniše, Resulullah, alaih sada vaselam, sav tužan, okreće se prema Mekki, prema rodnome gradu, prema svetome gradu i hramu koga je sazdao Ibrahim ali i selam njegov praotac. Jedan od njegovih predaka pa mu Allah objavljuje kuranske riječi والذي فرض إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد zaista onaj koji ti objavljuje Kur'an vratit će te u mjesto iz koga si izašao. I to se ostvaruje nakon deset godina. Vraća se kao pobjednik u Meku. Ko to može reći osim uzvišenje Allah Đelešanu? Koji je znao i koji zna šta je bilo i šta će biti? I to je to čudo. To je taj Musaov ali i selam štab koji se pretvara u zmiju, koji mi danas vidimo svojim očima, ovaj Kur'an. To je ono proživljavanje Isaovo ali i selam mrtvi Allahovom odredbom, koje mi vidimo u ovoj časnoj knjizi, Kur'an Kerimu. To je ono što muslimanima daje jednu ogromnu snagu, i usmjerava ih pravim putem. Da kroz ove valove svakodnevnih iskušenja dunjalučki ostane i ostane ispravan i kako treba i tako se sredne sa svojim uzvišenim stvoriteljem, gospodarom, uzvišenim Allahom Đelešanom. Čistog i bijelog obraza izađe pred njega. Uđuhun jeume idin nadira ila rabbiha nadira. Neka lica toga dana bit će ozarena zato što će gledati svoga gospodara. Lilladina ahsanul husna wa zijade. Onima koji su dobro činili na dunjaluku pripada džennet, ono što je najbolje vezi jade i povrh toga još nešto. Mufesiri kažu to je gledanje uzvišenog Allaha Đelešanu. Ne ima veće ljepote od toga, ni većeg uživanja, ni većeg rahatluka. Kom je Allah to dan. I zato mu'min neće poklepnuti na dunjalu. Biće ispravan. I svoj šehadet će uvijek svaki dan i svaki čas potvrđivati. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah mušici u Mekki dolazili su Resulullahu alaihi sallatu wasalam i govorili ti malo popusti u tome svome pozivanju u islam. Hajde da mi jedne godine obožavamo samo Allaha, a ti nam pusti druge godine kipove da obožavamo. Da se nagodimo u vjeru pa Allah objavljuje suru El Kafirun, da se uči do kijametskog dana. Kul, ja ejuha El Kafirun, reci o vi čafir jovjanom, la abudu ma tabudun, ja ne obožavam ono što vi obožavate. Wala entum abiduna ma a'bud, niti vi obožavate ono što ja obožavam. Wala entum abiduna ma a'bud, ko što vi niste obožavali ono što sam ja obožavao, to jeste jedinog Allaha dželle šanuhu. Wala ana abidun ma abadtu, nikad sam niti sam ja ikad obožavao ono što vi obožavate, a to su kumiri i kipo. Lekum dinukum velijem. Vama vaša njih, ima njihova, nama naša vjera. Ne imamo ništa za te. Lekom dinokom velirni, odrećemo se tog dina. To je jedna velika snaga koja vodi mu'min pravim putem. Lije kune lil alemine ne dira. Da bi bila opomenom svim ljudima do kijametskom dana. Elledi lehu mulku semavati val ard. Onaj kome pripada vlast na nebesima i i na zemlji prije 1400. godina objavljen. Vlast na nebesima. Nebesa to je množina od nebo. Znači da nije jedno nebo, već ih je više. Kakva su ta čuda? Kakva je ovo čudna knjiga? To je knjiga koju kada su čuli džini, rekli su inna se mi'na Kur'anen ađaba. Mi smo čuli čudan Kur'an. Čudo jedno. Ne možemo sebi doći od toga čuda. Kako to? Kako ih ima sedam nebesa? O čemu to govori? Današnji naučnici koji su, što se kaže, nos digli i misle da su nešto postigli, ne znaju ni šta je na ovome prvome nivu. A kamo li drugo i do sedmog i šta je iza sedmog? Misli da zna više od onoga koji je stvorio. I mjesto da ga ta nauka i to otkrivanje navedi da Allah u sreć da učini svome stvoritelju. Koji je to sve stvorio? Joko oni se još više ohole, još više uzdižu, još više kivure. Zar je to moglo samo postati nestati? Oloka jedna najobičnija, kad bismo rekli sama, se napravila. Drveće se sakupilo, pa onda ono sve što treba. Svi sastojci se sakupili i olovka sama po sebi nastala niko to ne bi povjerao. A kako povjerovat da je ovako savršenstvo samo moglo postati? To više nije moguće ni djeca u to da vjeruju. A kamo li oni koji imaju imalo razuma? Pa kažu, šta mi znamo, nismo vidjeli Allaha. Znate i te kako znate jer sve što postoji ukazuje na svoga stvoritelja, uzvišenog Allaha, Đerlešenu. Govori nam o sedam nebesa, između jednog i drugog je pet stotina godina. Nisu još istražili ni šta je na ovome prvom, a kamoli šta dalje. sedam nebesa. Alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ard mithlahun koji je stvorio sedam nebesa isto toliko zemalja. Kako zemalja? Sedam slojeva zemlji. Jer nam hadis ukazuje na to. Gdje Resulullah a.s. kaže kada ako neko zakine koliko pedalj zemlje tuđe, natovarit će mu se od sedam kata nebes zemlje na kijametskom danu. A i sedam katova koliko god je dole udubino, toliko će se natovariti. Ne onaj pedalj jedan, tkinu dvije, nego Allah najbolje zna koliko hiljada tona će se na tebe natovariti. I šta će sa tebe pitati? Jedan pedaj ko uzmi. Tuđe zemlje bi ga ili hak bespravno. Ovaj hadis nam ukazuje šta znači to sedam zemalja. To jeste sedam slojeva zemlje. A šta je ispod toga? Smijemo to pitati, ne smijemo. Pa to nam Allah kaže. E emintum men fissema i en jahsife fikum ol ard fe idadije temur. Zar ste bezbjedni od onoga koji je iznad vas, koji je na nebesima, uzvišen je Allah, da baraka wa ta'ala, koji je iznad svega? Zar ste bezbjedni od njega da vam neće otvoriti zemlju? En jahsife bikum ul arm, da u nju propadnete, fe i da hijete mur, pa biste vidjeli da se ona unutra kreći. Živa lava. Primjer džehennema. Pa je u ovoj zemlji na kojoj je minuli živimo i mislimo da smo osigurani i socijalno i materijalno i zdravstveno i još samo ima neko da kaže ako se iko nađe i mogne prevar da kaže i život garantuje ima ih i život stavljaju na osiguranje ali nije svoje osiguranje nego svoje djece ako mu dođe eđel prije nego što se nada isplatit će njegovoj djeci, jer on od toga ne ima fajdi. Lehu munku senavati Onaj ko, kom je pripada vlast na nebesima i na zemlji. Vlast nebesa i zemlji. Ali onaj koji te čuje, kada Allaha tri put pozoveš, on ti se odaziva. Kad kažeš, ja Allah, Ja Allah, ja Allah. Allah uzvišeni kaže, odazivam ti se moj robe. Traži od mene šta hoćeš. U zadnjoj trećini noći Allah kaže gdje su ti koji traže od mene oprosta da im oprostim? Gdje su ti koji imaju neku potrebu da mu ih da, da mu je dadni? To je taj uzvišeni Allah. Koji zna svakog od nas u dušu. I zna šta svako misli. A kamoli šta ko radi. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد i mi smo mu bliži od žile kucavice. To je naš uzvišenje Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Nema ničega a da ne hvali i da ne slavi uzvišenog Allaha dželešanu. Onako kako mu dolikuje. ولكن لا تفقهون تسبيحهم ali vi ne shvatate taj nespi kakav je njihov i njihov ibadet uzvišenom Allahu. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا I koji sebi nije uzeo sina i dijete. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا Kolika je samo Allahova milost njegova milo Allah ima stotinu milosti. Samo je jednu svoju milost na Dunjaluk spustio. A za Ahiret je ostavio 99 svojih milosti. Od ove jedne Allahove milosti na Dunjaluku sve postoji i obstoji. Od toga krava ono svoje mladunče drži i pazi i sve životinje. Od toga je ova sva naša milost međusobno. A najviše je ostavio milosti za ahiret, jer će tamo biti potrebno. Od te svoje milosti je i ovo što ljude ne kažnjava. Allahu pripisuju da ima dijete neusupeno. Kada bi nama neko rekao imaš ti dijete, ko se od nas ne bi naljutio? Kome od nas ne bi to bilo krivo? A Allahu reći imaš dijete, a ne imaš ženi. Ne uzu bila kolika je to potvora. Da vidimo u sure i medijem šta nam Allah ukratko o tome kaže i govori. kaže, estaizu billah, ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo, لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نيكو ستدا نيچه موچي زاوزيماتي سمو اوناي كو كومي دوبوستي وزوشني الله جل شان وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إكاجو ميلوستيفي إما ديته لقد جئتم شيئا إدا vi zaista nešto odvratno gadno govorite tešku potvoru tekadu samavatu yatafattarna min umalo da nebesa se raspadnu wa tanshaqu al-ardu a zemlja da se provali وتخر الجبال هدا a planine da se upra pretvore iz zdrobe en da'u lirrahmani veleda to što pripisuju milostivom da ima dijete وما ينبغي lirrahmani أن يتخذ ولدا a ne treba milostivom da ima dijete ne ima potrebe za tim, a to se ne može ni zamisliti da ga ima. In kullu man fis samawati wal ard sve što je na nebesima i zemlji illa atir rahmani abda sve će to doći pred milosti Bog kao robovi لقد أحصاهم أوني هي سوى زبامتيو وعدهم عدا i precizno izbrojao wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda i svi će mu na sudnjem danu pojedinačno doći još jedno čudo u Kur'anu Vidimo govori nam o nebesima. Zatim nam govori da ne ima sina, da ne ima djete. Šta to znači? <clears throat> To znači upravo potvrdu gore prije spomenutih riječi kuranski. Lijekune lil alemine nevira da bude opomenom svim svjetovima. To znači, iako su muslimani u času kada se objavljuju ovi ajeti, bili u Mekki u kojoj nije bilo kršćana, ovaj ajet nagovještava da će muslimani doći među kršćani. Doći će u kontakt sa njima, pa da znaju odmah šta će im kazati. Jer u Mekki nije bilo kršćana. Što znači da će se islam proširiti. Koji ne ima djeteta. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ I koji ne ima druga u vlasti, ne ima nikoga da uz Allaha vlada. I ne bi smjelo biti i ne bi trebalo biti da ima iko drugi koji zakone piše i propisuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što mu pripada stvarna vlast i na nebesima i na zemlji. Isto tako samo njegovi zakoni ima da vladaju i treba da vladaju. I zato vladanje po Allahovim zakonima to je pokoravanje Allahu i ibadet njemu uzvišeno. Znači pokornost njemu. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ I on je sve stvorio. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا I kako treba sve je uredio. Ne samo stvaranje, već i ovih zakon ukazuju na jednog zakonodavca, na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koji sve stvori i sve lijepo uredi, jer ne bi moglo ostati niti opstati. Vidimo ove gravitacijone sile u kosmosu, centrifugalna, centripetalna sila. A zapitaju se ti naučnici ko to tako postavi. Koja je to sila i snaga? Uele im zaleta. A kada bi samo malo skrenuli sa one svoje putanje, in em seke huma min ahadim min badi. Ne ima toga ko bi to mogao mimo Allaha staviti opet da ide onako kako je bilo. Koja je to silina? Ali ljudi nisu svjesni toga. Kažu, otkrili smo čudo jedno. Koje je to čudo? Kaže, otkrili smo da se kosmos širi. To Allah kaže još od prije. Ste ništa novo otkrili. O inna le mus je mi ga širimo. Ali zapri, jesu se ti ljudi zapitali taj koji širi kosmos? Da će dati jednog dana kada to dođe do svoje granice, da će se to sve sudariti. Da će to sve jedan put elač biti. Da će doći dan kada će sunce sa zapada izaći. I da je šemsu kuvrat kada sunce izgubi svoj sjaj wa idha an-nujum kadarat i kada se zvijezde ugase i raspadnu kada se zvijezde ugase to je zvijezda na smrt wa idha al-kawakib a planeta kada se raspadnu to je smrt planeta وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ I kada se mora u vatru pretvori. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ I kada se grobovi isprevrću. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ I kada se ove ogromne planine pokrenu. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ i kada divlje zvijeri se počnu skupljati, osjećati veliki strah, ali ne imaju gdje pobjeći. La melđe e wa la menđa minke illa ilajk. Allahu, od tebe se čovjek sakriti ne može. Niti od tebe pobjeći. Osim samo tebi. Ići. Uspas. Wa idel mavudetu suiret i kada živo zakopano dijete i dijete u majčinoj utrobi kome je Allah udahnuo dušu a koga je ta majka zapravo ne majka uzela i ubila i taj otac je to dozvolio kada to dijete bude pitano bi eji zelbin kutile zbog koga grijeha je ubijeno. Šta je to učinilo pa je bilo ubijeno? Vajdel džahimu su'irat i kada se džehennem rasklamsa. Vajdel džennetu uzlifet i kada se džennet približi onima koji su za dženneta. A koji su to za dženneta? Molimo Allaha da mi budemo. Recite amin. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً واتخذوا من دونه آلهة uzimaju mimo Allaha druge i drugo za božanstva ono zašto živi čovjek i zašto umire to mu je njegovo božanstvo ono što vjeruje ono zašto se žrtvuje ono što najviše voli ono zbog čega voli, ono zbog čega se gori, ono zbog čega živi, zbog čega svoje ibadete obavlja. To je njegovo božanstvo. Samo što to božanstvo može biti pravo, a to je uzvišeni Allah, Đelešenu, ili lažno, a koliko je tih lažnih i krivih božanstava, koja ne vredi ni prebijene pare ništa. La jahlukune šeji'en vahum juhlakun. Oni ništa ne stvaraju vahum juhlakun, već su stvoreni. Bilo da čovjek uzima za svoje božanstvo ljude, položaj, dunjaluk, interese, ili bilo šta drugo. Te'i se abdu dinar, te'i se abdu dirhem, Resulullah a.s. nam kaže. Nesretan bio rob dinara i dirhema, te'i se abdu l'hamisa i bio nesretan rob košulje, bilo čega dunjavučku, te'i se on tekli nesretan bio i naopako mu sve bilo. To je bed dova. To je dova protiv takvoga čovjeka koji se odao Dunjaluku. Radi Dunjaluka sve dade. Radi Dunjaluka živi i umire. I voli i mrzi radi Dunjaluka. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تُقَرْ Ako se i natrn ubo, da Bog da ga ne izvadio. Drugim riješima bio mu to ne riješi problem. Takvi ljudi samo u problemima žive. Čitav život od problema. Sitnica, ali je to za njega ko planina. Jer onaj koji je sebi za brigu uzeo dunjalu, neće ga nikad stići. Niti će kad zadovoljan sa njim biti. A onaj ko sebi za brigu uzme ahiret, tome će Allah dunjalu kolakšati. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ I oni ne. Ne vladaju ni sami sobom. I vallah je tako. Sam sebi ne možeš pomoći. ضَرًا وَلَا نَفْعًا Niti mogu štetu, niti korist na njeti. ولا يملكون موتا niti vladaju smrću, vala hajaten, niti životom, vala nušura, niti proživljenjem. <coughs> pa im Allah kaže, Ja ejuhem nasu, buribe metelun, festemi ule. O ljudi, Navodi vam se primjer, pa ga dobro poslušajte. Inna alladine tada'una min dunillah. One koje vi obožavate mimo Allaha, len jahluku dubabe, wala uđtema'u leh. Ne mogu stvoriti ni jednu mušicu, makar se svi radi toga sakupili. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه kada bi im ta mušica nešto uzela, oni to ne bi od nje mogli uzeti. Šta to znači? Tek danas znaju objašnjenje toga. Jer mušica prije nego što uzme i pojede ono što hoće pojest, svoju pljuvačku izbaci na to, pa u gotovom stanju uzima u svoje tijelo, već svareno. Dakle, vali se iznad njenog, izvan njenog tijela. Dakle, to što ona uzima u sebe, gotovo ne mogu više iz nje izvaditi. To je ne znam kakva nauka. La jeste u kajduhu min. Jedan izazov ljudima da u fe talibu vel matru. Slab je i onaj koji se njima moli pa i onaj kome se moli. Onaj koji život daje jeste Allah i onaj koji ga uzima jeste Allah. Onaj koji proživljava drugi put iz nešta je isti onaj koji nas je oživio prvi put iz ništa. Koji je stvorio nebesa i zemlju pa se nije umorio. Nije mu teško i nas stvoriti. Ponovo drugi put. Na halku semavati u ardi ekbaru min halki nas. Stvaranje nebesa i zemlje je veće nego stvaranje ljudi. Na halku kum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida vaše stvaranje i vaše proživljenje je kao proživljenje jedne osobe. Svi ljudi na dunjalku. Zašto? Jer Allah kaže kun. Budi. Jer ono mora biti. Za koje čovjeku stavljeno u mogućnost, evo ti izaberi. Može kako hoće, ali neće dokle hoće. Jer mu valja stat pred uzvišenog Allaha i dževab dati na pet pitanja. Prvo o njegovom namazu. Pa ako mu nama, namaz bude valjao na vrijeme i kako treba ako ga je obavljao, skrušeno u namazu, jer po skruženosti se namaz i vrijednuje, onda će mu i ostala djela biti kako treba. A ako je klanjao da se kutariše, ako je klanjao da se oslobodi samo obavezi, ako je klanjao tek tako formalno, Boga mi neka se pričuva onda. Kako je taj namaz obavljen? Jer to mu je susret dnevni sa svojim gospodarom. Staješ pred uzvišenog Allaha Đelešana. Zatim, će biti pitan o svojoj mladosti, u šta ju je proveo. Zatim će biti pitan o imetku, odakle ga je zaradio i gdje ga je potrošio. Zatim će biti pitan o svome znanju. Da li je znao i da li je potom je radio? Da li je znao šta Allah kaže? Da li je znao svoga Resula? En lem ja'rifu Resulehum fehum lehum munfirun. Ili oni još ne uvijek ne znaju svoga Resula, pa ga nije ču. I da li je potom i radio? i bit će pitan o cjelokupnom svome životu. Pa kako Allah? Ja ejuha alladhina amanu tubu ila Allahi teubeten nasuha. Ovi koji vjerujete, teobe Allahu, dođite iskreno افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم Zar, zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega? Da Allah oprašta i milostiv je. Allahu dići ruke. Allahu veliki i uzvišen. Kajem ti se zbog svega što znam i od svega što znam i ne znam i što sam zaboravio. Vraćam se tebi, griješnik, pun grijeha, ali ti si Allahu pun oprosta i voliš oprost. Ako mi ne oprostiš, ja sam propao. Ne imam kud ni na dunjaluku ni na ahiretu smiluj se robu svome. Grijehe mi moje oprosti, jer ja se kajem i odlučiš čvrsto da više nikada se na te grije vratiti neću. Iskreno Allahu dova ako izađe sa srca, Allah tu dovu prima. Uzmeš li lijepo abdest i klanjaš li dva rekata razmižljajući u tim u tome namazu, u tim rekiatima, o Allahu Đelešanu, skoncentrisa si u namazu i zamoliš li ga dovom svojim riječima, po hadisu Resula, ali i sada veselam, izlaziš iz svojih grija kao od majke rođene. Zar je to teško nekome od nas učiniti? Ali šeitan bada i šaj, šeitan zavarava imaš ti vremen. Te oba nek stane malo. Ne znam ja kako to treba te Ništa lakše od te obe. Samo se hoće iskrenost i otvorenost sa Allahom. Pa ćeš vidjeti ljepote i razgale. Vidjet ćeš da ti Allah to smirlije. Da će te osloboditi toga tereta grijeha. A ako si nekome nešto nažal učinio, otiđi mu prije ahireta i zatraži halala. Jer to je lakše nego tamo plaćati. Pa malo teško, treba progutat malo. Ali neka je bolje na Dunjaluku nego na Ahiretu. Lakše ti je ovde nego tamo kad se bude plaćano. Ako si nekome dužan ostao, vrati to. Jer dug, a, duga Allah neće osloboditi ni šehida šehidu Allah sve oprašta osim duga. Iskreno Allahu te ubedom i krenuti pravim putem. Elhamdulillah na pravom smo putu uz ovaj kitab i uz Resula alaihi salatu wasalam. Ali pravi put u smislu dobrih dijela što više. Namaza, ibadeta, svih vrsta, a onda i rada za zajednički interes muslimana. Pomoć džamiju. Učestvovati u kakvome hajru. Kazat lijepu riječ. Reći ljudima, nemojte to raditi, ne valja. Biti od koristi. Sve to od hajra. Kad čuješ da nešto Allah voli, bit ćeš prvi koji se odaziva kad čuješ da nešto ne voli, bit ćeš prvi koji se toga kloniš. I Allah ti je preći od cijelog dunjaloga. I to je to la ilaha ila Allah. Allah ti je najpreći. A Muhammedu Rasulullah, to znači da je ti je Rasulullah Muhammed, alaih sallatu wasalam, Allahu poslanik koga slijediš, koji te je naučio kako ćeš Allaha vjerovati, tvoj učitelj Onaj koji nam je rekao šta Allah voli i kako treba da radimo i postupak. وقال الذين كفروا i govore oni koji ne vjeruju govorili su Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Teško mu je bilo. in hada illa ifkun iftarahu. Nije ovo ništa drugo, već jedna izmišljotinjena koju on od sebe izmišlja. Ne mogu se suprostaviti Kur'anu. Ne mogu ništa reći. Ali mogu laži iznosi. Oni kažu to je izmišljotina. Nije Boga mi nego to vi što kažete. A ovo je čista istina I govori, to je izmišljotina koju on izmišlja. Pa dajte dokaz. Nema dokaz. وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ I pomažu mu u tome drugi narodi. Plaćenih nečiji. Perzija. Rimska imperija. Nekomu to pomaže, nije on za naš narod, za našu kurejšijsku naciju. Sa strane od nekle, nekoga poslao. وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ Ne mogu reći, u Kur'anu to i to ne valja. U Kur'anu to je pogrešno. Ne može. Stide se išta progovori pred ovom knjigom. Ali sa strane dobacuju. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا Oni to samo neprave, nepravdu čine i potvoru kazuju. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ I govore, to su priče drevnih naroda. Priče drevnih naroda A vidimo u Kur'anu da Allah kaže židovima to vam ne vaja. I kaže kršćanima to nije u redu u vašoj knjizi. Da Kur'an ispravlja ono što je kod drugi. Ali kad hoće neko nešto da kaže, govorit će. Kažu, to su priče drevnih naroda. I te tebeha, on je to prepisao. Kako će prepisat kad nije znao pisat? Allah mu nije dao da zna pisati. Da ne bi mogli reći prepisao je. Ali su opet rekli kada hoće da nešto kažu. Fe je dulla alejhi bukreten wa asila. I to mu se čita ujutro i na večer. A poznato je da se nikada Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nije sastajao ni sa kim od kršćana ni židova. Niti je sa od njih primao neko znanje. Nije tražio nikakvo znanje. قل reci ti njima. Enzelehu ledi objavio ga je onaj ja'lemu sirre koji zna tajnu i sve tajne es sirre fis semavati wal ard na nebesima i zemlji. Innehu kane gafuran rahima. on je taj koji je milostiv, onaj koji oprašta i koji je milostiv. I pored ovih izmišljutina koje oni govore na Kur'an, Resulu, ali i zato se nam Allah im kaže, a Allah oprašta i milostiv je. Ne zatvara pred njima vrata te obe, daje im mogućnost da se pokaju, jer Allah je taj koji kaže, O robe moj, kada bi mi došao sa grijesima koliko je morska pjena, a širk mi nisi učinio, bio sam ti drugim riječima najpreći, ali te je nekada šeitan znao zavarat, prevarit, pa si grije činio. Kada bi mi došao sa grijesima koliko je morska pjena, ali mi širk nisi činio, ja ti ih opraštam i nije me briga. Allah uzviše. Voli nam dobro više nego sami mi se. Milostivi, koji nam voli više nego naša majka nama samima. Jednom prilikom Resulullah alaih sallatu wasalam vidio je majko kako drži svoje dijete. Pa kaže svojim ashabima, vidite li ovu majku? Šta kažete, bi li ona mogla ovo svoje dijete baciti u ovate? Kažu, Bože, sačuvaj. Allah je milostiviji prema svojim robovima, od ove majke prema svome djetetu. Pa i oni koji budu zbog svojih grijeha otišli u džehennu. Ali su imali klicu imana. Allah će dati na kraju i reći melekima idite u džehennem i izvedite iz njega one koji imaju i trunčicu imana u svome srcu. Pa će otići meleki u džehennem i neće ih naći. Pa će reći Allahu, mi smo ih mogli prepoznati, izgorili. A on im kaže, prepoznaćete ih prema mjestima gdje su seć dočinuli. činuli jer je vatri zabranjeno, haram, da prži ta mjesta. Pa će ih poznati po tome i izvesti iz džehennema. I onaj koji zadnji izađe iz džehennema, Allah će mu dati kada uđe u džennet da vidi ljepote džennetske i reći će mu vidiš li ti ove ljepote ovo je sve tvoje a on će reći Allahu moj kako sve moje kad sam ja posljednji koji ulazim u džennet a Allah mu odgovara tebi pripada koliko dunjaluk cijeli i još toliko toliko posljednjem čovjeku koji će ući u džennet. I zato kod Allaha može propasti samo ona najveća propalica. U kome ne ima nikakvog hajra. Nesretni konaj to tamo. On može propast kod Allaha. Ko ima imalo razboritosti, taj će gledati da je što bliži Allah, da je što draži Allah, da bi na taj način Allahovo zadovoljstvo stekao. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ a zadovoljstvo uzvišenog Allaha, to je ono veće. I zato jedan mu'min, zato jedan vjernik u svome životu ponosi se ovim imanom i islamom nastoji da je uz Allahov govor što češće, da ga uči što više. Učeći Kur'an, liječiš svoju dušu. Odbacuješ od sebe šeitane i ljudske i džinske. Dobivaš posebnu jednu snagu. Kao na krilima da letiš. A ovi dunjalučki musibeti ono je već određeno. To ne mora zadesiti. Ali nije isto kada ih prihvataš sa teškoćom, kada se brineš o njima, kada ti pomućuju pamet i kada prolaziš pored njih prema ahiretu, nadajući se Allahovom rahmetu i magfiretu. Nije to isto jer kome bude briga kako će pred Allahom dati odgovor, onda će se dobro zapitati i kako na dunjaluku radi, pa ćeš ga vidjeti u svakom hajru. Isto tako nećeš ga naći ni u kakvom šem. Bježi od toga. I to je onaj koji je predan Allahu. To je Islam. To je musliman onaj koji je dao svoje tijelo i svoju dušu Allahu uzvišeno. Inna salati, moj namaz, wa nusuki, moji obredi, wa mahjaje, i moj život, wa namati, i moja smrt, kome pripada? Lillahi rabbil alemin, Allahu gospodaru svih svjetova. Onaj koji je Allahu predan, kada kaže ja rabbi Allahu moj Allah mu se odaziva Allah mu to prima men aada li walijan faqad adantuhu bil harb kaže Allah dželešanu u hadisi kutsi ko za neprijatelja uzme meni bliskog moga roba ja objavljujem tome rat. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ničim mi se ne može približiti moj rob što mi je draži od onoga što sam mu ja naredio da radi. Pa dolazi čovjek, Pa kaže, Boži poslaniče, šta je na mene da radim? Kaže, da klanjam pet vakata namaza. Jel mi dužno šta drugo? Kaže, nije. Boži poslaniče, šta još? Da daješ od svoga zekijata. Jel šta drugo? Nije. Boži poslaniče, šta je još na meni? Da postiš mjesec Ramazana. Jel još nešto? Nije. Boži poslaniče, šta još? Kaže, da obaviš hađ ako si u mogućnosti. Jel još nešto? Kaže, nije. Nije. Kaže, tako mi onoga oko tako mi uzvišenog Allaha ništa neću ni oduzeti ni dodati. To si mi rekao, tako ću raditi. Kaže mu Resulullah sallallahu sallam Efleha in sadak. Uspio je. Džennetlija je ako je istinu rekao. Ako mu? Uradi prvo farsovi. Ako još možeš, još bolje, alhamdulillah. Ali ako one farsovi izvršiš kako treba, nadaj se Allahom rahmetu kako treba da ga obaviš. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه i neprestano mi se približava moj rob na filama, to jeste svim onim što mi je drago da radi, dok ga ja ne zavolim. Volite Allaha je sve lako. Ali da tebe Allah zavoli, to je, to je neuporedivo više. Fe ina ahbebtu, pa kada ga zavolim, kuntu se ma'ahu levi jesme ubi. Postane njegov sluh kojim sluša. Neće harame slušati. Kad, ču, kuj, kad čuje haram, kao da ga je neko nekom žicom podario ili mu nešto uradio. Ne može slušati, to mu je odbojno ne naslađuje se haramom, nego mu je to odvojno. Pa kuntu besaru hulladi yubsiru bi i postanem vid kojim gleda, neće u haram gledati. Ovo je tu hulladi jebtišu biha i ruka kojom dohlača. Ovo riđlu hulladi jemši biha i noga kojom kroči, neće u haram, a ide gdje Allah voli i zahtjeva. Vole in se'eleni la u'tijenne. Ako li šta od mene zatraži, sigurno ću mu dati. Vole in iste'adeni la u'idenne. A ako od mene zaštitu kakvu zatraži, i zaštitu ću mu dati. To je Allah pravi rok. Učiniš li nešto za Allaha, za sebe si učinio. Za svoje dobro. Za svoj hajr a znaj da Allah ti dužan ostat neće. Neće sigurno. I nije nikome. Men džae bil haseneti falahu ašra il Ko uradi dobro dijelo desetorostrukom, mu pripada nagrada. U hadisu se kaže ila sebe i mjeti odel do sedam stotina puta. Jednu marku kao sedam stotina maraka. Allahu akbar a ima dijela koja Allah neograničeno plaća. Kao što je post, a saumu liva je neđi Post meni pripada, ja samo za njega nagrađujem, posebnom nagradom koju mi ne znamo. Kao što je sabur, strpljivost, izdržljivost, ustrajnost. Innema juvata sabirune eđerahum i gajri hisab. Zaista će oni strpljivi, izdržljivi, ustrajni dobiti svoju nagradu bi gajri hisab. Bez kantara. Bez računa, neograničeno. To je naš Allah uzvišen. Elhamdulillah ka za muslimani. Ovu blagodat mogu vidjeti oni koji u njoj žive. Molimo Allah da nas ojača i učvrsti na pravom putu se radi ostati. Da nam pomogne, da nam otvori puteve svoga rahmeta, da radimo za njega, u ime njega i po name što je njemu drago i sa čime je zadovoljno. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك da vas Allah nagrani dobro. Ja samo da prenesim, poselam je ovaj brat iz brat Fadil. Da on ima akiku noćas, pa koji u mogućnosti neka dođe dole u mesčit, ako neko ima mogućnost. Da ova nagrani naših imam na kurnu.